Hej och välkomna till min sommarpodd. Jag heter Vilma Hultman Modin och det är jag som är på sommarpoddbilden. Jag hade tänkt att prata lite om skolan. Och ja, det bästa med skolan måste väl ändå vara alla lektioner. De är väl viktigast ändå? Eller vad tycker ni? berätta om ett skolminne jag har haft. När vi var i en datasal på min skola i Bergsåker. Och där så fick vi fylla i massa, eh, massa papper på dator till vår kommun. Så de skulle få se om vi blev mobbade eller så. Eller om vi inte blev det. Sen är det ju roliga saker som händer ibland. Det är bra med skolan som i alla fall barnen tycker att man får lite fritid. Typ som friluftsdagar och ja. Vad kan man tänka sig som bästa friluftsdag? Vår var nog i år att åka och bada på Himlabadet i Sundsvall. Min skola, där får man inte ha telefoner. Jag skulle önska att man fick telefoner på skolan. Därför att vad heter det, det kan vara lite bra för rasterna och ja, det kan vara roligt att spela på dem. Fast jag tycker bara man ska få ha dem en rast. För annars får man ju inte röra på sig något. Och sen så tycker jag att man borde få tugga tuggummi efter maten. Och sen måste man stoppa ut det på lektionen. Och så har man en liten tuggummi-kontroll. Innan man går in. Jag tycker man ska få ha lite längre raster och gå lite längre dagar istället. För att barnen ska få mer frisk luft och så tycker jag att man ska få sitta in och jobba på rasten om man vill. För så är det inte på vår skola. Och så är det väldigt mycket skrik i vårt klassrum. Känner ni igen det? Pop has always been an intelligent form of music, designed to uplift people and never glorifying evil. It started out in another place. There's everywhere at once when we play face to face. We wanna make a move and we wanna live for grace and we wanna help you all go to a better place. Gotta think physical, creating the spiritual. Life is a miracle, create and then live too. If you don't do it, then you might live uneventful. And you don't wanna do it, you wanna live your life true. Hip is the knowledge and hop is the movement. You got the soul, you have to go and use it. We've been taught by teachers from before. So when you're trying to run along, only looking for an encore. Try, try, try to keep your life pure. I suggest you start looking for belief little more, or you'll fall right on the floor. And you don't want to do it in your quest to be absorbed. Hip is the knowledge, hop is the movement. Can't take the soul, have to go and use it. Hip is the knowledge, hop is the movement. Can't take the soul, got to go and use it. You got something that you got to do too. is a great form of escape. So when the jazz and the beat break, we take shape and we make nice beats great. Don't wanna do bad, then we never ever do it, mate. We gotta get uplifted, gotta get some worldview shifted. So get in tune with it and move with it. Pump like this. If you come to party, then you know you wanna resist. Hip is the knowledge, hop is the movement. Can't take the soul, have to go and use it. Hip is the knowledge, hop is the movement. you gonna do it's like this. All goes for your likeness. Wound up, feel like your hold is its tightest. Try to resist, take a risk on this, but my mind shifts on working out our differences. Half wants to rush, half wants to wait. Soulmate is still so far from great. Escaping the way you did when you hit from negative. You think that's the way to live, but you know that it ain't. Hip is the knowledge, hop is the movement. Can't take the soul, have to go and use it. Hip is the knowledge, hop is the movement. Can't take the det bästa med vår skola, jag vet inte vad som är med er skola eller den skolan ni gick på. Men det bästa med vår skola är att vi har så sjukt snälla nior. Och högstadieelever. Och det är... Många säger att det är den sportigaste skolan i hela Sundsvall. Men jag vet inte riktigt säkert. Tack och hej, min sommarpodd! Vill du också spela in din egen sommarpodd? Besök www.sommarpodd.se och läs instruktionerna. Trevlig sommar!